Pradžiai tris kartus om visgi pasakom, kad suharmonizuoti. Taigi įkvėpimas merkim. Taigi tema yra energetinis vampirizmas santykiuose, paskaita energijos apykaitos dėsnis ir energetiniai polimai ir apsauga. Toks įvadas gausis. Ir e, taigi mes jau esam aptarę dėsnius. Aš jau kaip sakiau, kad stengsimės nesikartot, nes kiekvieną kartą, tiesiog, kas norėsit įrašus, galite paklausyti. Tai yra, praeitą kartą kalbėjom apie pirminio impulso dėsnį, taip. Tai yra, tai yra kas išjudina, tai yra impulsas, tai yra dvasiniai pasauliai, tai yra žmogaus siela irgi yra impulsus duoda. <clears throat> impulsus duoda dvasios mokytojai mums reiškia, taip pat viens kitam mes impulsus duodam, kad judėjimas būtų, kad nesustotų. Taip? Nes jeigu sustoja, reiškia mirtis, reiškia nebėra nieko. Reiškia, arba vyksta kūrimas, arba kad vyktų kūrimas, impulsas turi būti, o, o jeigu nebėra impulso, reiškia, vyksta rusiškai žodis razlagaca načinajat. Nu, pradeda irti, įrimas vyksta. Bet įrimas turi irgi savo stadijas. Iš, iš to vėl gaunasi kažkoks viskas visatoj impulsai. Taip, bet e, antras dėsnis yra pusiausvėros dėsnis. Tai va ir... E, reiškia, pusiausvėros dėsnis tai yra, e, pavyzdžiui, mes susimam maldą, meditaciją, praktikom. Taip ir stengiamės pusiausvėrą išlaikyti. Samoningumą ir pusiausvėrą, taip. Tai yra dėsniai, tą praktikuojam pusiausvėros dėsnį. Kad atsisėdė ir tu, va, budistinės praktikos, jogos praktikos, kai žmogus, aiškiai, stengiasi pusiausvėrą išlaikyti. Tai pusiausvėra turi būti tarp apačios ir viršaus. E, reiškia, tarp mm, horizontaliai ir vertikaliai. Tai yra pusiausvėros dėsnis, taip pat susijęs su kosminiu principu, meilės ir harmonijos principu. Taigi ir mes e, sustojom prie energijos mainų dėsnio, e, į kurį dar pasižiūrėsim, nes iš tikrųjų va, tai yra energijos mainų dėsnis užrašytas, aš čia penkis dėsnis užrašęs esu, dar yra trys. Taigi, energijos mainų dėsnis. Šiek tiek paskaitysiu iš konspektų. Nu, pirmiausia, mes jau kalbėjom, kad energiją žmogus e, pats kūrė, kūrė energiją. E, energija yra materialinė, fizinė, taip, po to yra psichinė, emocinė, seksualinė energija, e, po to yra mentalinė, intelektinė energija ir dvasinė energija yra. Ir žmogus, kiekvienas iš mūsų, reiškia, kaupiam tą energiją. Po to mes ją dalinamės arba nesidalinam. Tai reiškia, jeigu žmogus turi sukaupęs energiją, jis ją gali, ką nori su ją daryti. Jo pasirinkimo valia yra tokia. Taigi, e, tačiau energijos mainų dėsnis, jis e, kalba apie tai, kad visgi mes dalinamės. Dalinamės tą energiją. E, nes kitaip žmogus e, negalėtų kurti kolektyviai. Tai reiškia, energijos e, mainų dėsnis, jis jau nurodo į tai, kad žmogus vienas negali būti. Visada yra kažkas kitas, su kuriuo jis dalinasi, arba nesidalina, arba, nu, santykiai mes kalbėjom, yra donoro santykiai, kai žmogus, va, donoras tas, kuris turi ir gali duoti, yra santykiai aukos, tas, kuris maldauja, duokit man. Taip. Yra santykiai vampyro, tai yra vagis, vagės santykiai. Kai vagia energiją, apgaudės būdų bando paimti tą donorą apiplėšti. Arba tą auką, vienu žodžiu, kažkaip pajungti, kad generuoti šios energiją. Taigi, Ir e, dabar energijos e, mainų pagrindų vyksta kiekybiniai, o vėliau kokybiniai energijos pokyčiai visose besikeičiačiose struktūrose. Todėl, reiškia, augant žmogaus, tautos ar kito didelio darinio energiniam lygmeniui atsiveria naujos evoliucijos galimybės viskam, kas su tuo susiję. Dar įdomus toks dalykas yra, jeigu kažkas tai kaupia, kaupia ir nesidalina, jis pažeidžia antrą kosminį dėsnį pusiausviros ir tada apsiverčia, jis netenka to, ką jis yra sukaupęs, jis pameta visą tai, jis turi visada žmogus dalintis. E, kaip e, jeigu skaitysite Blavaskojos slaptoji doktrina, tai tarkim dabar, ko čia Europa, visos Eurazija, e, reiškia, kažkada buvo dugnas ir ten, kur buvo Atlant, Atlanto vandenynas, ten buvo Atlantida, ten dar kur Lemurija, e, toks žemynas buvo dabar, e, kaip jis vadinasi, tas Australijos e, būtent dalis. Australija, tai yra to seno Lemurio žemynų dalis yra. Reiškia, pasislepia senos civilizacijos aukštų technologijų, ten dvasinių ir visokių, reiškia, iškyla ten arijai, taip, Ir mes esam jau ta penktoji rasė, kuri, tarkim, jau esam šiek tiek kitokie. Viskas keičiasi ir būtent tada, jeigu žmogus, tarkim, kažką kaupia, kaupia ir nesidalina, iš jo tai bus paimta irgi jis netenka viso to. Taigi, ir dabar kokie mainai vyksta? Mainai vyksta, vyksta energijos mainai vyksta. E, horizontaliai ir vertikaliai. Dabar horizontaliai kokie mainai vyksta. Keičiamėsi visą prieinamą informaciją, viskuo, kas yra artimesnėje aplinkoje, Žemės paviršyje. Taigi šiuo būdu žmonės vieni su kitais keičia savo gerą arba blogą energiją. Tai yra vyksta tokia. Tai yra ir žmonės, ir šiaip ir kolektyvai įvairūs, agregorai, pavadinkim taip. Vertikaliai vyksta sudėtingas kosminis keitimasis su planetomis, Saulė, žvaigždynais. Mhm. E, tokiu būdu atsiveriama dvasinė energija. Tai yra vyksta toks keitimasis. Ir dabar, jeigu žmogaus aurą paimtumėm, bet kuria iš mūsų aurą, energetinę struktūrą, tai ji, reiškia, irgi yra sudaryta iš tų energijos srautų. Nes realiai viskas yra žmoguje. Visi ryšiai, ir su vertikale, ir su horizontale. Ir nuolat vyksta apykaita. Dar daugiau, ką aš galiu pasakyti, kad energijos apykaita vyksta dabartinėme taške, tai yra praeitis, nu, sakykime, eina, čia gimimas saliginai ir čia reiškia ateitis, čia saliginė žmogaus fizinio žmogaus mirtis ir eina į, į tolį. Į kuo žmogus yra dvasiškai labiau išsivystęs, tuo e, reiškia, jo dabartis apima platesnį diapazoną. Tai reiškia, kuo žmogus labiau dvasiškai įsivystęs, tuo jo e, dabartinė, dabartinis buvis kūrė tolimesnę ateitį. Ir jis tuo labiau yra susijęs su savo šaknim, su savo praeitim. Tai yra, reiškia, kai kas vat, apie, dabartį, apie dabartį, kad nėra praeities, nėra ateities, sako. Negali tai būti. Yra tik dabartis tipo. Ne. Jeigu žmogus yra dabarti, tuo jis yra toliau susijęta su ateitim ir tuo toliau yra susijęta su praeitim, su savo sielos istorija. Tai va ir iš čia yra, kad žmogus, kai jis auga dvasiškai, jis pradeda atsiminti savo e, praeitų gyvenimų reikalingą informaciją iš praeities ir ją naudoja dabartim, kad kurti šviesią gražią e, ateitį. Tai va. Taip kad, e, kas liečia, kažkada buvo irgi diskusija apie tą regresijos terapijas, tas, tai yra darbas su noosfera. Darbas su noosfera, aplink Žemė yra, reiškia, noosferas, tai yra visas, kas Žemėje įvykusių įvykių laukas. Ir dabar jau atvirai yra kalbama apie tai, ezoterikai, nu, tokie, sakant, atveria šitos dalykus, kad iš ten galima gauti visą informaciją, kad knygos jau yra, reiškia, jau atgyvena, dabar reikia informaciją imti iš nuos sferos. Tai yra tobuliausias būdas, kaip gauti informaciją, apie tai kalbama yra. Tačiau mes žinom, kad nuosfera tai tos vienas hologramos vadinamos. Tai yra hologramų tas laukas. Ir, reiškia, žmogus e, ten gauna informaciją tokią, kokią jis nori. Iš ten galima pasiemti bet kokios informacijos. Ir, ir būtent regresinė terapija veikia tokiu būdu, kad žmogus vat, įsivaizduoja, kad jis yra tuom, jis pajunta visą tą ir e, tokiu būdu jis susivokęs kažkas tai pasi, pasitaiso gyvenime. Bet tai su realybė gali ne visai būti susijęta. Ne visai yra susijęta. Ir jie toliau net nenagrinėja. Vat praeitą Jeigu tu bijai vandens, reiškia, tu skendai. Tai reiškia, tu prisimeni, kaip skendai, supratai, paleidai ir tu staiga ne, nebebijai e, vandens. Ta prasme. Taigi, kai žmogus, sakykime, vyksta, e, reiškia, natūrali energijos apykaita, <clears throat> reiškia, jis e, auga, jis savyje gauna visas žinias. Ir apie energijos apykaitą aš esu biški pasikonspektavęs. E, Visatoje viskas nuot juda. Viena kūrinijos dalis sąveikoje su kita. Vieni pasauliai sąveikoje su kitais. Aukštesniai pasauliai su žemesniais. Ir, ir e, kągi žemesniai pasauliai kuom gali būti naudingi žemesniai pasauliai aukštesniesiems pasauliams, nudvasiniams pasauliams. O apie tai kalba irgi ezoteriniai mokymai, kad yra toks žodis kaip auka, auka ta gera ta žodžio prasme, kai mes, vat, žmogus atlieka pasiaukojamus darbus vardan kitų, tokiu būdu jis žemesnę energiją atiduoda aukštiesiems pasauliams tam, kad jie transformuotų ją ir žmogus gauna atgal, reiškia, jau transformuotą perkestą materiją. Tai yra būtent sąveiko, sąveiko horizontalioji sąveika iš tikrųjų transformuoja žmogaus materiją, sąmonę, psichiką. <clears throat> Čia gal galim išjungti jau tą. vienu žodžiu. Mhm. Ir aš čia biškai nuvalysiu. Saliginai yra suskirstyta į tris dalykus, ką mes keičiamės. Tai yra pirmas dalykas, tai yra materija. Antras dalykas tai yra energija. Ir trečias dalykas tai yra informacija. Ir jeigu, pavyzdžiui, vat, kaip mes kalbam, jeigu, pavyzdžiui, praktika arba malda arba žinios yra gautos iš aukštesnių pasaulio, jos veikia žmogų transformuojančiai. Bet jeigu žinios gautos iš melagingų pasaulių, jos veikia žmogų eksploatuojančiai. Tai reiškia, žmogus e, tampa pajungiamas, nu, pajungiami jo resursai ir jis yra eksploatuojamas. Nu, čia vat, galim kalbėti apie manipulacijų, tas, tas dalykus, kai yra manipuliuojama žmonių sąmonė, psichika, e, pajungia e, kažkokie gregorai žmonės, kad jie būtų, reiškia, paklusnus jam ir jie duotų tą savo energiją e, tiem pasauliam, kur irgi jie, kaip ten sako, lėkšte virš kolektyvo kažkokio, kuris užsima kažkokiam praktikom, žmonės spindulia kažkokią tą energiją, ta energija paimama, ten perdirbama, leidžiama atgal, tie žmonės gauna kažkokį efektą. Vyksta energijos apykaita irgi, bet e, jį vyksta, e, rezultatas yra toks, kaip Kristus sakė, atpažinsite juos pagal jų vaisius, pagal rezultatus. Tai vad, tikros žinios, tikros maldos, kuris turi būtent tą potencialą, jos veikia žmogų transformuojančiai. Tai irgi teisinga energijos apykaita, reiškia, žmogus vystosi, auga, tobulėja. Taigi, tamsa, apykaita su tamsa žmogų naikina, žmogus tampa auka, Šviesos pasaulį transformuoja, alchemija vyksta, žmogus aukojasi. Auka ir aukojasi. Tai skirtingi dalykai. Taigi, horizontalioje apykaita e, e, jį labai svarbi yra, jį vyksta e, hierarchijos principu. Tai reiškia, įsivaizduokit, jums tokia hierarchija, tarkim, yra žmogus, nu, tarkim, aš turtuliukas žmogus e, yra angelas, taip, sargas. Nu, taip, sakykime, taip. Angelas sargas yra. Angelas sargas priklauso, reiškia, arhangelui. Arhangelas priklauso mokytojui, mokytas priklauso dar aukštesnė struktūra. Tai vertikalioji struktūra visada yra panašiai kaip, reiškia, yra ten planeta, Saulė, Sirijus ir taip toliau. Reiškia, ta hierarchija yra, kad e, už nugaras reiškia platėjant iki begalybės. Tai reiškia, ta dalis, va ta mažoji dalis žmogus, va čia toks, <laughs> reiškia, jis turi apykaitą, reiškia, su šitais visais procesais ir jis yra vientisas, dvasiškai vientisas, yra hierarchijos principas. Tai vad, ir būtent šitą dalyką reikia žinoti, e, kad e, būtent, šit, e, būtent šitos transformuojančios energijos gale mes įgaunam visą tą apsaugą ir išsigydom žaizdas, dvasinės ir visas kitas. Tam, kad tai veiktų, ko reikia žmogui tikėti. Bet tikėjimas būna. Tikėjimas gyvas ir koks? Ir aklas. Žmogus tiki, kai yra gyvas tikėjimas, žmogus auga, vystosi, bręsta, klesti. Kai yra aklas tikėjimas, vystosi, toks žodis yra iš F raidės fanatizmas, fanatikas, fanatizmas. Fanatikas. O fanatikas jau yra jau vagis, plėšikas energetinis. Taigi, kartais žmonės tie, kurie kalba apie Dievą, apie religiją, jie gali būti irgi energetiniai plėšikai, vagis, Ir kuo skiriasi dvasios pasaulio mokymai, jie niekada nerenka minių žmonių, minion žmonių nerenka. Nes jie dirba ant kokybės, tai reiškia, e, žmogus auga. Geriau vienas augantis negu minė ten žaidžiančių, mėgančių. O kiti pasauliai, tarkim, priešingi pasauliai, jie ant žmonių kiekio eina. Bet iš kitos pusės, jeigu mes gyvenam šitam pasaulyje, pavyzdžiui, ką vienas žmogus gali padaryti? Tai reikia burtis į kolektyvus. Vienai per kitaip reikia burtis į kolektyvus. O čia mes patenkame ant, kartais, reiškia, dažnai geri kolektyvai, jie išsigimsta, taip. Įkurėjas išeina ir pametama idėja, pametamas ryšys su hierarchijos principu, ir kolektyvas tampa eilinė sekta. Ne visada aišku, tikriausiai. Bet grėsmė tokia yra. Senosios tradicijos, sakykime, išgyveno tūkstantmečius iki mūsų dienų, dėka to, kad jos nepametė hierarchijos principo. Pavyzdžiui, rytuose yra ta paramparos principas, e, perdavimo, sekos principas perdavimo. Gyva tradicija likusi. Todėl, tarkim, jeigu mes praktikas, maldas ar kažkokias, reiškia, ten žinias, jas reikia gauti iš tradicijos. Bet dėja, per amžius, amžius tos tradicijos sukaulėja, jos netenka hierarchijos principų, lieka išoriniai dalykai. Kaip atskirti žmogui? Niekas mums nepasakys. Čia, kiekvienas savyje Galim tai skirti, ar tai yra gyvas dalykas, ar tai yra negyvas. Jeigu negyvas, žmogus tampa emociniu arba mentaliniu fanatiku, religinė prasme. O jeigu gyvas, žmogus, reiškia, rimsta, rimsta ir tampa, kaip sakant, brandžiu, bresta. Kaip tai išmatuoti? Per laiką. Laikas gali išmatuoti. Taigi, mhm. Dabar apie energijos apykaitą tiek. Gerai, dabar e, mes e, vieno žodžiu dirbame dvasiškai ir dirbame santykiuose, taip, kaupiame savyje energiją. Ir dalinamės. Tai yra, atsiminkim dar kartą, praeitą kartą, donoras, tas, kuris e, dalinasi energiją. Jis turi ir jos dalinasi. Antras, tai reiškia, yra e, vampyras, tas, kuris vagia. Jis neturi pats negamina, bet jis stengiasi paimti tą energiją. Paimti. Ir trečias yra dar auka. Tai yra tas pats vampyras, tik tai patekęs į stipresnį vampyro įtaką. Tas auka, reiškia, ieško kitos aukos. Jis tada tampa vampyru. Suprantat, kaip gaunasi? O čia, reiškia, šitam sluoksnėje yra kova už buvį. Buvį Visi kariauja, visi kovoja, visi ten dėl energijos išteklių, reiškia, resursų, <laughs> taip toliau kariauja, apgaudinėja visai, keičia įstatymus, priiminėja, paperka ir taip toliau, visa plokštė visokiausių tokių dalykų. Dabar atsimenate, krikščionybė yra tos įdos. Pirma yra puikybė ir paskutinė yra Septinta - tinginystė. O tarp jų yra visokios ten mm, puikybė, pavydas, godumas, kokias ten dar. <laughs> Kas? Gašlumas, ten pik, pik, rus, rustumas, ten, nu ir taip toliau. Realiai, va tos visos mirtinos savybės būtent yra va šitos vampyras auka santykiai. Ir, ir vampyras realiai donorą visada atakuoja donorus, tie, tuos, kurie turi. Visokiais būdais apgaudinėja. Kad paimti, e, reiškia, donoro sukurtą e, materialinę energiją, materialinę psichinę, mentalinę ir dvasinę. Leiskit už raštą. Materialinė. Pavyzdžiui, pinigai, jie yra kaip tarpininkai, tarkim, pinigėlis, jis gali būti užkrautas va, tom energijom žmogaus ir, ir galima apsikeisti, taip, energijos apykaitai. Jo. Ir vat, kas nenori materialių dalykų paimti, pagrobti. Ir religijos duoda uh, taisyklės. Pavyzdžiui, uh, krikščionybės dešimt Dievo įsakymų vadinamų dešimt Dievo įsakymų. Jogoje yra jamos, nijamos principai. Jama, nijama. Taip, ten irgi nevok, nemeluoti ir taip toliau. E, kur dar kas, kokie principai, žinot kokius? Ta prasme, kur mes laikomės, man truputį filosofija laikosi irgi ten aštuoni kosminių dėsnių, tris kosminiai principai, meilė, tiesa, evoliucija. Tai irgi tiesiog žmogus juos orientuojasi ir jis auga, vystosi. Jeigu jis sirgo kokiu tai vampirizmo, kokia tai forma vampirizmo, jis pasveiksta. Jis pradeda pats kurti tą energiją. Vienokią ar kitokią energiją kurti. Ir mes dar kartą priminkim, reiškia materialinė energija, daug vertingesnė psichinė energija. Kas iš to, reiškia, tos nusavybės, jeigu žmogus blogai jaučiasi? Nu, pavyzdžiui, nu, jis, pavyzdžiui, tur, turtingas materialiai, bet jis blogai jaučiasi, jo savijauta bloga. O kas iš to reiškia, kad žmogus gerai jaučiasi, bet nieko nesupranta? kai kam to užtenka. O kas iš to reiškia, kad tu viską supranti, bet e, meilės kaip nėra, taip nėra, dvasinės energijos nėra. Tai praktiškai dvasinė energija yra pati vertingiausia. Dvasinė energija, kai žmogus gauna dvasinės energijos, jis įsuka labai greitai visą reikalingą magnetizmą. Todėl yra sakoma, kad žmogus, kuris uh, vat, sugeba pasisavinti į save dvasinę energiją, jis sprendžia visus savo, visas savo problemas, realiai iš esmės jis sprendžia. Visas. Visas. Jis tampa savi pakankamas. Savi pakankamumas yra. Todėl, tarkim, nu, labai svarbu yra žinios, praktikos, bendravimas, taip toliau. Todėl pati brangiausia yra dvasinė energija, kurią žmogus gali į save įgerti. Visa kita - mentalinė, psichinė, materialinė - žmogus pats generuoja. Todėl už dvasinę energiją jis negali imti atlygio. Jis gali būti dvasinės energijos tik tai laidininku. Bet kad tokiu pasiekti, reikia prasivalyti gerai, taip? Tačiau jeigu žmogus uh, sukuria vienokią ar kitokią energiją, reiškia, jis gali su ją dalintis su kitais, tai gali imti ir reikalingą atlygį. O čia yra labai svarbu, nes kai kas galvoja, kad kaip čia už jogą, žinai, ima atlygį. Jeigu žmogus sugeba tą daryti. Jis vat, išvysti tą talentą, jis įdėjo daug energijos, psichinės, emocinės. Laikas dar yra kaip vertybė, čia nepaminėtas. Tas laikas ribotas yra, nu kiek čia mes, nu gerai, šimtą metų gyvensim, taip? Gal daugiau. Tai ir jis gali išlaikyti save e, dėl, dėl to, kad jis tą energiją sukūrė. Suprantat? Jis turi teisę pasakyti kainą. Todėl uh, Kas tečia kainas, jos gali būti adekvačios kainos. Pagal mūsų, tarkim, socialinę tą prasme, yra neadekvačios. Bet e, mes taip nusprendžiam, ar tai man brangu, ar tai yra nebrangu. Tai yra, jeigu aš, pavyzdžiui, turiu vat, kažkokį tai daiktą, aš labai jį vertinu, nors jis vertės neturi. Bet aš sakau, aš noriu, kad jis kainuotų ten, nežinau, ten daug labai tai nieks nenorės, nes bus nedekvati. Ne? Bet jeigu aš pradėsiu gudrauti, apipilsiu, apipinsiu tą daiktą legendomis ir apgausiu, aš elgsiu kaip energetinis vampyras. Žmogus nusipirks tą daiktą ir bus apgautas. Arba jis nenorės patikėti, kad yra apgautas. Sakys, wow, kokį gerą daiktą nusipirkau ir kitus abu. Aiškia, matot, kaip yra energetinis vampirizmas, kas yra. Netgi, pavyzdžiui, jeigu mes kažką elgiamės nesažiningai, nedekvačiai kažką apipinam ir pateikiam, tai yra jau yra energijos grobstimas. Verslas tai pagristas, taip. Taigi, dabar įsivaizduokit, kad vat, jūs vat, nori vat, taip, iš jūsų paimti jūsų sukurtą energiją. Kaip apsiginti? Ar reikia gintis? Reikia? <laughs> O gal nereikia? Nu viskas vienis yra, viskas čia bendra, <laughs> gale. Tokia filosofija yra. Ką? <laughs> nu, tapsime aukomis galų gale. Pasiaukojančiais. Jo, dairomės, kas man už tai, kad aš tai darau. Į tai nesiskaitau. Taigi, e, čia pas mane yra pasirašyta iš antropo teosofijos. Energijos pasimimas prieš kito žmogaus valią, sąmoningai arba nesąmoningai, neleistinas ir sukuria sunkia karma tam, kuris taip daro. Toks veiksmas vadinamas energijos grobimu, vagystė arba energetiniu vampirizmu. Čia Antroputė Sofija, trečias tomas, 442 puslapis. Dar yra ir laiko vagis. Laiko vagimas. Taigi, dar yra čia iš Granį Agnijogi, toks įsiverčiau Net pats stipriausias magnetas išsimagnetina, kai patenka į nepalankes sąlygas. Į, tra, į nepalankę kaiminystę čia. Tačiau žmogaus širdis jaučia energijos vagystę. Energetinį vagis pavogia, pagrobia energiją, taip pat greitai ją iššvaisto. Jie negeba jos, kaip pasakyti, nevertina jos paprastai ką mes gauname va taip neteisingai, paprastai žmogus to neįvertina, jis tą iš, iš, išbarsto, iš, išvaisto. Todėl būtina nuo tokių energijos vagių apsisaugoti. Tačiau tai dažniausiai sunku padaryti, nes gyvybinė arba gyvenimo energija nusirbiama nepastebimai prieš žmogaus valią tačiau tik širdis jaučia patį faktą. Yra du santykiai - vampyras ir donoras. Duodantis. Daug šiais laikais sąmoningų ir nesąmoningų psichinės energijos vagių vaikšto po žemės paviršių. Todėl, tai žinant, reikia būti visada apsisaugojusiais ir labai dėmesingais, bendraujant su svetimos energijos vagimis. Ir dabar yra um,